na sabah namazu došao je jedan glasnik pa je rekao ove večeri je poslaniku sallallahu alaihi wasallam objavljen Kur'an i naređeno mu je da se okrene prema kibli festakbiluha okrenite se i vi. A u drugoj verziji beluha pa su se okrenuli. Znači, poslanik al i koji je bio sa njim okrenuli se, pa kako su se oni okrenuli, okrenite se i vi. A gdje dolazi, znači, kesra na ba, to je naredbeni imperativni oblik beluha i vi se tako okrenite. Njihova lica su tada bila usmjerena prema Šamu, pa su se okrenuli prema Keabi. Kuba, to je poznato mjesto u Medini koje je daleko tri milje od Medine, kako kaže imame Neovi. I tu je sagrađen, znači, mesčid u Kuba, koji je prvi mesčid u islamu, kako kaže imam El Bejheti, Kaže da je prvi kamen stavio tu poslanik, sallallahu sallam, drugi je Bekr, a treći Omar. La tekum fihi ebeden, le mesčidun min Kaže Allah te barak otala i nemoj nikad dolaziti u tu džamiju da obavljaš namaz, to džamija koja je napravljena da bi srušila džamiju vjernika. Mesčid je na takvi izgrađen od prvoga dana, i preče je da u njemu, preče klanjaš. Neki kažu da je a, koji je usisala takva, ako je izgrađen na takvaluku, da je to mesjid poslanika, sallallahu da nije šta, mesjidu Kuba. No međutim, kaže se ovdje, u ajetu se kaže, min evvali jeum od prvog dana, od prvog dana. A mesjid Kuba je napravljen prije mesčida poslanika sallallahu alaihi Jel tako? Jeste. Fi salati subh na sabah namazu i govorili smo u poglavlju namaskih vremena da sabah ima više svojih naziva i da su svi dozvoljeni. A kod imama muslima se kaže da su bili na ruku na sabah namazu. Pa im je došao jedan glasnik. U nama se razilazi ko je bio taj glasnik. Neki kažu da je bio Abad ibn Nuhejk, neki kažu Abad ibn Bishr, treći Abad ibn Wahb. Pa je rekao, okrenite se prema kibli ili oni su se okrenuli, što znači okrenite se i vi kao što su se oni okrenuli. Promjena kible je bila druge hidžeske godine. Druge hidžeske godine, no međutim razilaze se oko mjeseca, pa kaže Muhammed ibn Habib al-Hashimi da je to bilo u polovinom Šabana, utorkom, dok kažu drugi učenjaci da je to bilo u Ređepu prije bitke na Bedru na dva mjeseca. I da je to bilo na drugom rekiatu na podne namazu kako je došlo kod Buharije u mesčidu Beni Seleme pa se je poslanik sallallahu sallam okrenuo kad nerate kallube vođhike fi sema vidimo kako sa žudnjom svoj pogled prema nebu bacaš pa je uzvišeni Allah zažel dao da okrene poslanik sallallahu seleme svoje lice prema kibli koju je volio i koju je očekivao da se okrene prema njoj. Spominje se u jednoj verziji da je to bio Saba, u drugoj verziji da je bio bilo podne, a u trećoj verziji kod Buharije se kaže da je to, kako kaže Al-Bara Azib, evo le salatim sallaha, Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila al salatu al asr. Prvi namaz koga je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam je klanjao prema Ka'bi bio je i Kindija. Pa imamo znači različite, imamo različite verzije hadisa. Možemo pomiriti između ovih verzija na način da kažemo na podne namazu je naređeno okretanje prema kuda? Prema kjavi. A prvi namaz koga je poslanik sallallahu alejhi u potpunosti klanjao okrenut prema Kabi je bio ikindija. A što se tiče stanovnika Kuba, oni su tek na sabahu dobili šta? Vijest. Tek na sabahu im je došao neko, znači da ih obavijesti. Tek na sabahu su bili obavješteni. Klanjao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme 16 ili 17 mjeseci je okrenut prema Beitul Maqdisu kako je došlo u dva sahiha od Elbera ibn al-Aziba. 17 kažu neki koji je računao mjesec okretanja, a oni koji nisu računali mjesec okretanja kažu da je 16. Došlo je u jednoj da je 18, međutim neki su učenjaci prigovarali ovoj predaji. Kaže Ibn Hibban, klanjao je poslanik sallallahu alaihi sallam prema Bejtul Maktisu 17 mjeseci i 3 dana. Kako je poslanik sallallahu alaihi sallam klanjao u Mekke? Dok je bio u Mekke. Kuda se okretao? Prema Kjabi. Okretao se poslanik sallallahu alaihi sallam prema Kjabi. No međutim, to je slabo mišljenje. Da se poslanik sa osrame iz Meke okretao prema Kjabi. Slabo s jedne strane, a jako s jedne strane. Džumhur uleme kaže da je poslanik sallallahu u Meki se okretao prema Bejtul Maktisu. I to se okretao na način da bi učinio Bejtul Maktis između sebe, da bi učinio Kjabu između sebe i Bejtul Maktisa. Znači, pa bi se okrenuo negdje a, iza, znači, jemenskog ugla i, i, i crnog kamera, znači prema sjeveru, tako da bi bio okrenut u isto vrijeme prema kuda? Prema Bejtul Maktisu. I to je došlo od Ibnu Abbasa, kako kaže Ibnu Asakir, navodi se od Ibnu Abbasa, vjerodostojnim lancima prenosilaca, da je poslanica s.a.v. okretao se znači iz Mekke dok je u Mekki prije Hidžre, okretao se prema Betul Maktisu, ali ne bi Kjabu učinio iza svojih leđa, niti sa strane, već bi učinio između sebe i između, i između Kudca. Ili Betul Maktisa, Kaže Imam Gazali da je poslanik s.a.v. okrećao se prema sahri, onome kamenu što je poznat za koga se kaže da je da stoji u zraku, Allahu ta'ala da to nije ispravno, jer nismo vidjeli znači, argumente jasne da bi potvrdili da stoji taj kamen u zraku. A međutim, kaže šehovi sami u svojim fetvama u 27. tomu, nije dozvoljeno nikome da se nakon saznanja okreće znači, prema a, Maktisu, nego mora se okretati znači, prema kibli, prema kibli muslimana. A, jevreji su u to vrijeme govorili a, ovaj čovjek, to jeste poslanik sallallahu alaihi sallame, suprostavlja se našoj vjeri u svakom pogledu, no međutim izabrao je našu kiblu. Izabrao je našu kiblu. Hoće da nam se suprostavlja i da radi suprota nama, a u stvari okreće se prema našoj kiblu. Pa je uzvišen Allah te barak je ta'ala objavio, kada la takallube u fi sema, felenuvelijenneke kiblete tardaha, i mi vidimo kako ti sa žudnjom svoj pogled prema nebu bacaš i mi ćemo se sigurno usmjeriti prema kibli sa kojom, kojom, si, ti, sa kojom si zadovoljan. U ovome hadisu je dokaz da je dozvoljen u šarijetu ennesh, to jeste derogacija. Da je dozvoljena derogacija, dokidanje i to je stav ehlu sunneta bez razilaženja posebnih među njima. Prvi koji je klanjao prema Kjabi bio je Elbera ibn Marur, dok Ibn Hazm kaže da je to bio Ebu Sa'id ibn Mu'alla al-Ansari, da je on prvi čuo poslanika, s.a.v. kada je u pitanju namaz, znači, prema Kjabi, pa da je klanjao dva rekiata. Da li je dozvoljeno dokidanje Kur'ana sa sunnetom i sunneta sa Kur'anom? Izrazita većina učenjaka smatra da jeste Kur'ana, dokidanje sunneta sa Kur'anom nema posebne razilaženja. Ali dokidanje sunneta e, Kur'ana sa sunnetom kažu da mora biti sunnet šta? Šta mora biti sunnet? Vjerodostojan? Svakako. Šta još mora biti? Tevatir. Zato što je Kur'an sav šta? Mutevatir. Pa kažu ne mogu pojedinačne predaje koje nisu mutevatir dokidati ono što je mutevatir. A šta je to mutevatir? Molim? Baš tako. To je znači definicija motivatira, To je predaja koju prenosi tolika skupina ljudi u svakoj generaciji da nije logično i nije shvatljivo i nije moguće na kraju krajeva da se dogovori na laži. Jedan iz Šama, jedan iz Egipta, jedan iz uh, jedan iz ovoga mjesta, drugi iz ovoga mjesta. Niste možda nikada vidjeli, prenose istu stvar. Znači niste mogu dogovoriti na čemu? Na laži. To je mutevatir predaja. Pa samo takva bi predaja kod jednog dijela učenjaka mogla dokinuti šta? Kur'an, zato što je Kur'an isto tako mutevatir. Ovdje se desio koji vid dokidanja? Sunneta sa Kur'anom ili Kur'ana sa sunnetom? Kur'ana sa Kur'ana sa sunnetom. Dobro, to je jedno mišljenje. Ima drugo? Kur'ana to je drugo mišljenje u redu. Doduše nijedno nije ispravno, ali mi ga cijenimo kao mišljenje. Ostalo je treće, šta? To je dokidanje sunneta Kur'anom. Imamo li u Kur'anu jasnu naredbu da se okrećemo prema Bejtul Matisu? Nema. Nego je to praksa sunnet poslanika potvrdila, tako? U to vrijeme. Govorimo o tom vremenu. Pa je došao Kur'an pa je naredio da se okrene kuda? Prema Kjabi. Fevolli haram. I okreni svoje lice prema, prema Kjabi. Pa je ovdje se desilo, znači, dokidanje. Ima i šaret. U Kur'anu ima i šaret o okretanju. No, međutim, nema, znači, naredba, niti jasno nije spomenuto. Isto tako, u ome hadisu je dokaz da propis ako bude dokinut, da obaveznik nije dužan da radi po njemu osim nakon što mu dođe šta? Vijest o dokidanju. Jel jasno? Desno se dokidanje. I ti ne znaš da je propis dokinut. To govorimo znači za vrijeme kada je bilo, jeli? On ime poslanika, Danas je sigurno drugačija situacija i nakon toga kada se proširi određena stvar je dokinuta. Ali ljudi nisu bili dužni da rade po tome sve dok ne saznaju da je određena stvar šta? Dokinuta. Jer da su bili dužni da rade, šta bi se desilo? Bravo, morali ponoviti namaz. Jer su bili dužni da rade, je li dokinuto prije nego što su oni počeli namaz? Jeste. Ali oni nisu znali. E sada kada im dođe vijest u namazu da je dokinuto, trebali su da selame i da počnu namaz ispočetka. No međutim, oni nisu bili dužni da rade po toj vijesti zato što im nije šta nije dospjela, nije dospjela do, do njih. Stoga ulema ovdje kada spominju pitanja vezana za rad povijesti koja nije došla do čovjeka kažu kada bi robkinja klanjala otkrivene glave potom saznala u namazu da je puštena da je oslobođena. Da je puštena, nego da je oslobođena. Jer po, kod jednog dijela leme robkinja može klanjati šta? Gologlava, ili tako? Bez mahrame. Pa u, nama, namazu sazna da je šta? Da je slobodna. Sad mora imati na glavi šta? Mahrom. Šta je sa onim što je klanjala? Ona je saznala da je u namazu da je šta? Da je oslobođena ali je oslobođena prije namaza, jel u redu? Na primjer, stala je u namaz planja na drugom rekiatu, uđe supruga od njenog vlasnika i kaže, kaže, tebe je vlasnik, dok je u namazu, kaže, tebe je vlasnik pustio prije 10 minuta. Znači, prije početka čega? Namaza. Šta je sa onim dijelom namaza koga je klanjala gologlava, a bila je slobodna, je tako? Samo što ona nije znala nastavit će dalje, znači klanjati pokriće svoju glavu namazu. Znači taj dio, taj dio namaza je ispravan zato što do nje nije došao šta? Nije došao haber do nje. Isto tako, kada bi je oslobodio a ona u namazu, znači dok je u namazu, presis oslobađanja, morala bi šta? Pokriti glavu odmah. Ako bi nastala dalje klanjati, namaz bi bio zato što je saznala vijest i nije radila po njoj. Pa znači čovjek, ovo je bitno, znači da se zna da je čovjek dužan da radi po određenim propisima nakon saznanja. Nakon saznanja. Iz ovoga hadisa se može uzeti dokaz o dozvoli ičtihada u vrijeme poslanika sallallahu alejhi jer ovi ljudi kada im je došao vlasnik da promijene kiblu nisu prekidali šta namaz nego su ičtihadili pa se okrenuli sobom pa je dozvoljeno znači bio ičtihad u ovakvim i sličnim pitanjima čak i u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve alihi wasallam Oma džalna i nismo učinili kiblu prema kojoj se okrećao, okretao. Koja je to kibla? Bejtul Maktis. Ovo je išaret u Kur'anu šta da ima? Okretanje prema Betul Maktisu. I ome hadisu isto dokaz da čovjek koji klanja mimo kible, pa mu se pa se ispostavi nakon namaza da, mu, da nije klanjao prema kibli, da će mu namaz biti šta? Ispravan i primljen. Mi ćemo kazati ovako, da će mu namaz biti ispravan, a da li će mu biti primljen, to je njega i Jer nije isto da kažemo da je ispravan i primljen. Čovjek klanja u potpuni ruknove šartove, kažemo namaz ti ispravan. A da li je primljen, to što je u tvome srcu, to mi ne znamo. Znači, pa je, mi kažemo namaz je ispravan. Čovjek otišao u pustinju i klanjao sam. I nakon namaza poistovjeti se da nije vidi, oblaci se raziđu i vidi da nije klanjao prema kibli. Namaz mu je šta? Ispravan. Pod kojim uslovom? Pod kojim uslovom mu je ispravan? E, znači da je ištihadio, da je uložio sve moguće napore i ovaj a, a, puteve i resurse da dođe do pravca Hible. Ako nakon toga nije uspio, on je kao čovjek koji nije imao vode, tražio, oko sebe nema, temu muzeo i klanjao. I nakon toga dođe voda. On je završio svoj šta? Namaz. No međutim čovjek nema vode tu pri sebi i odmah prvo šta? Od zemlju udari. I temu. A voda možda da je otišao lijevo desno ili da je upitao, možda bi našao tu vodu, takav namaz šta mora ponoviti. Tako isto čovjek ovaj koji se okrene prema kibli, a nije hadio nego sobom kaže, Allah, u ovome pravcu, bismillah, Allahu To je neispravno. Znači mora stati i pogledati na određene načine kako, koliko može. Jer uzvišen je Allah ne drži čovjeka mimo njegovih mogućnosti. No međutim, dođe čovjek u posjetu, u kod čovjeka, i kaže, ja nisam klanjao. Kaže, klanjaj, i gazda iziđe, vlasnik kuće iziđe i on stane i gleda gdje bi mogla biti kibla i otprilike negdje se okrene na stranu. I klanja. Namaz je šta? Ako nije prema kible, bater. U redu. On je došao u tu kuću i počeo i stao i ičtihadi. I uloži sve napore i promaši kiblu. Šta je sa namazom? Opet je neispravno Opet je Ali nije pitao Red. Opet je neispravno. Zato što ne možeš štihaditi kada imaš šta da pitaš. Znaš čovjeka koji sigurno zna gdje je pravac kible i ti ičtihadiš. Što ne vrijedi tvoj ičtihad. Tako da, ako je trebao da se okrene znači prema zapadu, a on se okrenuo prema jugu, njegov namaz bi bio, ba, bio bi batelj zato što nije klanjao, a i mu u tom slučaju. Ištihad je kada je čovjek sam kada bi čovjek imao kompas, nema ištihada. Ili jasan drugi, znači put dođe do, do, do, pravca kible, nema pravo na ištihada. Jedino da kažemo i samo određivanje kompasom je vidi to je druga stvar. Tako da je znači bitno znati kada čovjek može ići kada ne može, kada smije, i kada ne smije. I ome hadise je dokaz da svako ko ne zna za farz koga je uzvišen Allah propisao niti je imao puta i mogućnosti da nekoga pita o tom parzu, taj farz nije u pogledu njega obavezan. Jel u redu? Jer nije uspostavljen dokaz protiv njega. Na primjer, čovjek primio islam. Da pretpostavimo tako i nikoga nije obavijestio da je određena stvar zabranjena ili da je naređena. I on je ne čini. Ili porekne obavezu. Porekne da je alkohol haram. To mu niko nije rekao. Primjer radi. I on nije mogao, on imao puta i načina da saznao svoje vjere osnovne stvari. On kada bi porekao zabran alkohola neće time šta izaći iz, iz vjere. Isto tako kada ne bi znao za post, pa ostavio post, ne bi bio zbog toga griješan. Ovo je više teoretski nego praktično. Možda ovo nekada bilo, no međutim danas ljudi lako mogu saznavati, lako mogu učiti i bit će znači odgovorni za svoj nemar ako se ne pouče svojoj vjeri. Jer čovjek koji može primio islam i ušao vjeru, ne može se poučiti zato što živi negdje u nevjerničkoj zemlji ili negdje gdje nema znanja dužan je da otputuje. Ako ne otputuje pa se nauči on je šta? Griješan. Čak i kad bi mi roditelji zabranili da otputuje i da nauči osnovne stvari o vjeri, neće im se šta pokoriti. Jer ne možeš biti musliman bez osnovnih stvari o vjeri. Pa moraš otići naučiti osnovu da budeš, znači, mu'min, da budeš vjernik, da se možeš držati vjere. Stoga kaže imam šapje i malik, sve parzove koje čovjek propusti, zato što je to izazvao svojim nemarom ili neželjom da pouči se, mora nakon toga nadokladiti. Mora nakladiti ili nadoknaditi te Zato što je on bio uzrokom svoga šta? Džehla. Pa je razlika između toga da čovjek živi u zabiti, nepismen, ne zna i nema koga pitati i od čovjeka koji živi u gradu, gdje znači ima znanja, gdje ima ljudi koji mu mogu pojasniti. To je velika razlika, znači i nisu oni u propisu, nisu u propisu, znači isti, jer je čovjek dužan da saznaje o svojoj vjeri dužan je znači da saznaje i da uči, a ne smije znači ostaviti stvari tek tako, da stihi skidu pa ono što mu neko kaže, što nasilu nauči, to je njegovo znanje. Ne nego se mora znači truditi, nego se mora truditi da sazna o svojoj vjeri. Ovo je bilo nešto o hadisu Abdullah ibn Omara o promjeni kible i to je bio drugi hadis u ovome poglavlju. Ima Allah te spouči sunetu poslanika sallallahu alaihi vseleme, njegove vjeri, da nas učvrsti u primjeni Islama i da nas uvede u ženevska prostranstva sa našim poslanikom sallallahu alaihi vseleme, iskrenim, dobrim i šehidima, divnistvo ne duši. Allahu Teala. Sallallahu ala nebina Muhammed, ala alihi wa